بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين اما بعد تو تا مسئله ذكر تذکر دادن جزاهم الله خیره ما در بحث بریره گفتیم طلاق دست زنه فسخ دست زنه چون فرق بین طلاق و فسخ فسخ عقد یعنی دست زنه که عقدش فسخ دیگه اونجا طلاق اسمش نیست طلاق وقتی که یعنی مرد از طرف مرد صادر بشه ولی خب منظورمون این بود که حکم طلاق رو داره ولی خب دیگه سهون از زبون اون قریب اجزاکم الله خیر مسئله بعدی شاید بعض از عبارات ها که ما به کار میبریم شاید یکم نیاز به توضیح داشته باشه مثل ما بحث بحث عبادت ها رو کردیم مثل نماز دو رکعت رو کرد نه که علت نداره ما گفتیم علت معقول معنا نیست یعنی که علتش ما نمیتونیم درک بکنیم برای ما معلوم نیست یعنی چرا نماز صبح دو رکعته برای ما معلوم نیست چرا نماز ظهر چهار رکعته برای ما معلوم نیست چرا نماز مغرب برای ما یعنی ما نمیتونیم درکش بکنیم چرا رکوع بریم ما نمیتونیم درک بکنیم چرا سجده بریم ما نمیتونیم درک بکنیم این علت ها نه که بدون علت باشه و نفی علت بکنیم نه خداوند تمت کلمت ربک صدقا و عدلا کلام خدا صادق وقتی گفت نماز بکنید حتما نماز یک مصلحتی توش هست یک علتی توش هست یک خوبی توش هست حتما مزیتی توش هست هیچ وقت خداوند دستور به بدی نمیده دستور به بیهوده نمیده حتما یک مصلحتی یک خوبی یک مزیتی توش هست یک علتی توش هست که ما نمیدونیم اقول المؤلف رحمه الله اقسام القياس ينقسم القياس الى جلي وخفي دو نوع قياس داریم قياس جلی و خفی فالجلی ما ثبتت علته بنص او اجماع او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع جلی علتش منسوس این در خود نص اومده در خود نص اومده یا در اجماع اومده یا اینکه دلیل اومده که این دوتا چیز مثل همان. مثل قضیه اون زنی که دین ببخشید خاص به جای مادرش چیکار بکنه روزه بگیره قیاس شد در چی بر دین قیاس شد در دین اینجا قیاس دین بر دین علت چیه دین اصل جامع بین مقیس و مقیس مقیس چیه دین بدهی مثال ما ثبتت علته بالنص قیاس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة خونه خوش شده نجس خون حي اتفاق بل خون آدمي خون مسفوح اتفاق بخيس خون حي سکتی روية بارشي بارشي بيدا پیدا بدون خون يك دختر خون حيزة یا خون نفاسه إن خون به اجماع نجسه خون به اجماع نجس خون نفاس و خون حیض نجس پارچه پر از خونه حکم پاک کردن نجاست استجمار به جای سنگ از این پارچه استفاده بکنه که پر از خونه آغشته با خونه حکم چیه اینجا شیخ میخواد مثال بزنه قیاس گرفته میشه بر چی بر روز حیوان کدوم حیوان ماکول اللحم غیر ماکول لحم غیر ماکول لحم چون ماکول لحم روزش پاک ولی خب علت چیز دیگه بیان شده در روز در روز اصل روز انه طعام اخوانكم من الجد ولی خب الان اینجا باید اشتراکی که بعضی گرفتن با روز نجس فان علت علت حکم الاصل یعنی یعنی بالفرض ما یعنی یعنی مجبوریم که اینجا روز رو هم بکنیم بر روز نجس یعنی مدفوع نجس حالا مدفوع آدمیزاد خوش شده باشه یا مدفوع اولاغ باشه که مدفوع الله نیست که اتفاق در نجاستش چون این نجسه و اونم نجس نص داریم بر نجاست اون و نص داریم بر نجاست این چیه با اینم حرامه هر دوتا حرامه علتشون یکی نجاست اینکه ما نجس را با نجس پاک نکنیم فإن علة حكم الأصل ثابت بالنص حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجر وروثة ليستنجي بهن فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس ضد این إيه هذا نجس حالا این یکی از صورت هست غیر از اون حدیثی که انه طعام إخوانكم اون بحث چیه اون طعام اخوانكم من الجن اون قد يفرق میکنه و مثال ما ثبتت علته بالاجماع التي كبا اجماع صدر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي القاضي وهو غضبان رسول الله صلى الله عليه وسلم من کرده القاضي حكم غير در حال خشم خب ألا شکمش داره کار میکنه اسهاله حكم چیه در حال اسهال شکمش کار میکنه آیا اجازه داره قضاوت بکنه میگه فقیاس منع الحاق من القضاء على منع على منع الغضبان من من القياس الجلي لثبوت عله الاصل بالاجماع میگه اجماعا ثابته که خشمگین نباید قضاوت بکنه به خاطر که ذهنش مشغول جای دیگه است تمرکز نداره تمرکز نباید چون تمرکز نداره چون تمرکز نداره نباید قضاوت بکنه هر کسی که مثل خشمگین مثل خشمگین ناراحت مثل دوستانی که دیشب اومده بودن هر کسی میخواد این قد زبانشو باز میکرد گلوشو باز میکرد دهنشو باز میکرد میخواد ما رو خورد بده با این همه خشم قسم میخوریم بابا جان نشده نیست اینطوری شنیدیم نه دیگه اصلا هیچ حالیش نیست دیگه این چیه هنگ. دیگه خلاص قاطی زد مثل کامپیوتر موبایل وقتی هنگ میکنه قاطی میزنه این دیگه کار نمیکنه دیگه دیگه نمیتونه بالا بکشه معلومات استفاده بکنه این کار نمیکنه دیگه حالا میخواد سکران باشه نشه باشه میخواد معتاد باشه تریاد نکشیده باشه گلاخا داره چشش دور داره میخوره همه چیز سیاسفید میبینه هرگاه یا قاضیه چشمش خیلی ضعیفه میخواد حالا ببینه عینکش نیست هی چشش باز میکنه میبنده اینجا چیه هر حالتی اشتراک این است تشویش فکر وهي لثبوت لثبوت علة الأصل الإجماع وهي تشويش الفكري وانشغال القلب چون قلب جای قالت؟ فكرة مشبشه نبغى تصابت بكوني قال مثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع مثال بل أنت نفی بين اصل وفرع قياس تحريم اتلاف مال اليتيم باللبس اصلا لباس اليتيم رسيده ما بیایم لباس بكوشي يا لباس آتش بزني يا لباس تو دریا غرق بکنیم مال یتیم رسیده به دستمون اون مالشو بریم تو دریا بندازیم حکمش چیه حکمش حرام قیاس و تحریم اطلاف مال یتیم باللبس على تحریم اطلافه بالاكل خدا در قرآن گفت ولا تاكل اموال اليتامى ظلما درسته اموال یتامى نخوری ولی یک شخص میگه خدا گفت نخوری نگفت تو دریا نندازید نگفت آتش ندید درسته چه چیز مانعه خوردنش شد ظلم درسته؟ ظلم سبب شد که چی؟ ما اون مال یتیم رو نخوریم اگر آتش بزنیم لباس یتیم ظلم هست یا نیست؟ ظلمه به بنفی الفارق بینهما فرقی نیست هر دو تا ظلمه شرع اگر تحریم کرده علتش چیه؟ ظلم والخفی ما ثبتت علته استنباط. استنباط میشه این قیاس خفیه ولم يقطع فيه بنفي الفارق بينهما ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع يعني فرق بين أصل وفرع قطعي نوش مثال قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل أشنان مثل صابون قدري خودمون ناس ينو صابونه ينو همین مثل صابون پودری هست قبلا به جای صابون استفاده میکردن یک نوع علفه مثل حالت برگ کنار و اینجور چیزا داره ولی خب پودره استفاده میکردن اشنان اینجا میگه بعضی ها این اشنان خب الان این شباهت داره در شکلش این پودره اینم حالت همین کیل این کیل میفروختن اینم به کیل میفروختن بعضی ها اینطوری مثال گفتن گفتن که این تعلیل بالکیل لم يثبت بنص ولا إجماع لأن دربر این نه نص داریم نه إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع يعني چیزی نیست که این دو تا را هم دیگه جدا بکنه اذ من الجائز ان يفرق بينهما بان البر مطعوم بخلاف الاشنان فقط تنها چیزی هست که این معکول این خوردنی اون خوردنی نیست فقط همین میگن زکات مطعومات اینجا قیاس خفی است که جمهور علما قبولش ندارن چون در مطعومات نیست قیاس مطعومات یک مسئله خاصی هست و این مسئله مسئله چیزی دیگه قال ومن انواع القياس قياس الشبه ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به این قیاس شبه جز قیاس های ضعیفی هست یعنی در اصول فقه قیاس شبه دو تا اصل داریم فرع نمیدونیم به این اصل برمیگردیم یا به این اصل فرع نمیدونیم به این برمیگردیم یا اون مثلا مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر او لا يملك قياس على البهيمه عبد برده میتونه مالک باشه حالا قیاس بگیریم بر آزاد بگیم برده مثل آزاد میتونه مالک ماشین باشه یا قیاس بگیریم بر حیوان که مالک نمیتونه باشه قیاس بر کدوم یک میگه اذا نظرنا الى هذين الاصلين الحر والبهيمه وجدنا ان العبد متردد بينهما یعنی علت های مثلا که بردگی درش یعنی بردگی درش نهفته است و علت هایی که آزاد و علت هایی که حیوان درش نهفته است یک سری چیزها مشترک بین حیوان و برده یک سری چیزها بین برده و آزاد مثلا میگه فمن حيث انه انسان عاقل يثاب ويعاقب و ويطلق يشبه الحر انسان عاقل ثواب و عقاب داره ازدواج میتونه بکنه طلاق میتونه بده اینا مثل چیه آزاد و ومن حيث انه یوقف و یوهب و ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة از باب اینکه فروخته میشه اجار داده میشه کرایه میشه نمیدونم مثل ماشینه وقت میتونی بکنی مثل زمین مثل حیوان میتونی وقفش بکنی بفروشی معامله باش بکنی آزاد میتونی کار باش بکنی نمیتونی حالا برده مثل حیوان یا مثل انسان مثل انسان آزاد به کدوم یک منحق میکنی در قضیه ملک تملیک میتونه مالک باشه یا نه وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها میگن نزل حنابله میگن که چون از لحاظ مالی اعتبارات مالی خرید فروش معامله کسی که خودش خرید و فروش میشه چطور خودش مالک بشه خودش بفروشه و بخره در نتیجه گفتن خرید و فروش برده برده بخواد مالک بشه بخره بفروشه اون حکم خرید و فروشش باطل بعضی گفتن چطور باطله در صورتی که میتونه عقد بنده مگر برده نمیتونه مالک یک زن باشه این با ازدواج یک شخصی را به مت خوش در بیاره به ازدواج نکاح خوش در بیاره میگه این عقد نیست معامله عقد نکاح هم عقده چرا شما این عقد درست میدونید این عقد درست نمیدونید این جوابی که به حنابل میدن میگن اونجا عقد نکاح درست میدونید پس همونطور که اونجا اون عقد درست دونید اینجا باید این عقد رو درست بدونید و هذا القسم من القياس ضعيف قياس برده با حیوان ضعيف اذ ليس بينه وبين الاصل علة مناسبه علة مناسبه نیست خصوصا در بحث یعنی يعني بحث مالکیت علة مناسبه نیست سوى انه يشبهه في اكثر الاحكام مع انه ينازعه اصل اخر يعني منازعه يعني وجه مشترك بين هر دو تا هست قياس العكس ومن القياس ما يسمى بقياس العكس وهو اثبات حكم نقيض حكم الاصل للفرع لوجود نقيض علت حکم الاصل فيه قیاس عکس مثال میزنیم تو دیگه بقول معروف این تعریفش با مثال واضح بشه اینجا خودش میگه اثبات نقیض حکم اصل بر فرع با وجود نقیض اون علتی که در حکم اصل هست حالا گفتم با مثال توضیحش میدم تعریفش و مثل لذلك به قول سلسله و فی بضع احدکم صدقه و فی بضع صدقه در نزدیکی همبستری شما صدقه صحابه تعجب کردن فیأتی احدنا شهوته و یکون له فيها اجر شهوتم اجر هست قال ارایت لو وضع في حرام اكان عليه وزر اگر زنا میکرد گناه می گناه داشت نه گناهکار میشد فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر قیاس عکس همونطور که اونجا گناهکار میشه اینجا ثوابکار میشه قیاس عکس قیاس عکس قیاس یک مرد حرام انجام بده فرعشم یک مرد حلال انجام بده یعنی از اون معنای عقل برداشت کردیم اگر یک مردی حرام انجام بده مرتکب محرم و مستحق عقوبت شده اگر مرتکب حلال بشه هم بسری بکنه با قانونش کار مباحی انجام داده درسته یا مستحب نه مستحب صدقه کار مستحقی انجام داده واجب بعد دوستان گفتم واجب چون اونجا شد حرام عکس حرام چی میشه میشه واجب حالا چون اینجا گفت صدقه ما برسیم مستحب شاید هم واجب باشه خصوصا بر زن زن وقتی که شوهرش بخواد رسول الله صلی الله علیه و میفرمان زنی که نشوز میکنه و همبستری با خانمش نمیکنه با شوهرش نمیکنه خواب رفت خواب خودش هم پشت به شوهرش بره خونه باباش شوهرش هم نیاز داره نیاز داره تا صبح ملائکه لعنتش میکنن عقوبت بر ترک مستحب میشه بر ترک مباح میشه عقوبت بر ترک چیه حرام این چیزی که دوستمون گفتن در دقیق حرام چی واقع میشه واجب دیگه این حکم رو نگیرید که مطلقا ها فأثبت دیگه همین دیگه بحث دوستا همینه بحث دوستان بحث دوستان بحث همین عکس دیگه فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام إن نزدیکی و همبستری حرامه شون قناه كارمشه پس در نقیض اون اگر حلال باشه ثواب کار میشه اینجا بحث ثواب و عقاب رو در نقیض هم دیگه قرار داد اما بحث تعارض قال تعریف و تعارض لغتا التقابل و دو چیز ممتنع تعارض در مقابل هم دیگه واقع بشن این میگه حرام و میگه حلال و اصطلاحا تقابل الدلیلین بحيث يخالف احدهما الاخر استر اصطلاح دو تا دلیل در مقابل هم دیگه واقع بشن این میگه حلال این میگه حرام و اقسام التعارض اربعه تعارض چهار نوع اینها تو فقط اول بگیم نکنید از باب ادب و تعدب با شریعت با نصوص شرع تعارض غیر ممکنه که در کلام شارع کلام خدا و رسولش واقع بشه تعارض در ذهن ماست فهم خودمون متهم میکنیم تعارض در فهم ماست از باب ادب نمیگیم تعارض بین دو دلیل تعارض فهم ما فهم متعارض ما در جمع بین دو حدیث فهم متعارض ما تعارض را به حدیث نسبت نمیدیم به فهم خودمون نسبت میدیم چون دین خداوند ملت حکیم خبیر تناقض تعارض توی, توی دین خدا نیست ملت حکیم خبیر خداوند دینش با حکمت و محکم و از طرف یک شخصی که خبره و شخصی که خبیر بوده توانمندی کامل داشته دین از طرف اونه غیر ممکنه کسی که توانمند کارش نقص درش بیاد قال الاول ان يكون بين دليلين عامين وله اربع حالات اولش بين دو تا دلیل عام این دلیل عام اون دلیل عام ان يمكن اولش ان يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل واحد منهما كل منهما على حال لا يناقض الاخر فيها فيجب الجمع یعنی بتونیم جمع ببندیم که جمع اولاتر از چی از ترجیح بجای که ترجیح بدیم بگیم اینو قبول داریم اونو قبول نداریم جمع ببندیم مثال فرموده خداوند قوله تعالی نبی صلی الله علیه و اینکه لا تهدی الى المستقیم و قوله انك لا تهدی من احببت والجمع بینهما ان الايه الاولى يراد بها هدايه الدلاله الى الحق و وهذه ثابته للرسول صلى الله عليه وسلم والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره إنك لا تهدي وإنك لتهدي أبلي في هدايات تو هدايات لا تهدي هذه کیه من يهده الله فهو المهتدي هذه کیه خضرة دراية در آیه بعدی میگه تو هدایت میدی اونجا میگه تو هدایت نمیدی اونجا میگه تو هدایت میدی اگر بین نصوص شریعت جمع بندیم میبینیم که در اولی انک لا تهدی یعنی توفیق نمیدی توفیق هدایت نمیدی شاید اشخاص به دست تو مسلمان بشن با دعوت دادن دیندار بشن به نماز بیان شاید این هدایت چیه انک لا تهدی الى صراط المستقيم تو هدایت میدی یعنی راه تو راه هدایته هدایت توفیق هدایت هدایت بخشید ارشاد هدایت دلالت دلالت به حق میشه جنب بس الان بین این دو تا نس یا نه میشه جنب بس بین این دو تا نس قال فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول اگر جمع نتونیم بکنیم نگاه ناسخ و منسوخ میکنیم مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم روزي بگیرید مشکلی نیست یعنی تطوع بکنید وأن تصوموا خير لكم روزي بگیرید بهتر رمضان مثلا روزي بگیرید بهتر یعنی رمضان کسی خاص روزي بگیره کسی خاص روزه نگیره جبنا چون فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام روزه بهتره ولی روزي روزه بگیری نگیری وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فل يصوم امر بهجيه بروزي گرفتن اینجا واجب شد نشد اینجا واجب واجب شد ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام الاخر تفيد تعيين الصيام اداء في حق غير المريض والمسافر غير مريض غير مسافر این تعیین اداء یعنی يعني باید و في حقهما یعنی يعني در حق مریض و مسافر باید قضا بکنه لکنها متأخرة عن الاولى فتكون این يعني این آیه بعد از اون آیه قبلی اومده پس این آیه فتكون ناسخة لها لما يدل كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيره غيرها قال سلمة نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية كان من أراد أن يفطر ويفتري أبل كار كفي خاص افتار میکرد کسی خواست فدیه میداد حتی نزلت الآیه التي بعدها فنسختها حتی نزلت الآیه التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه الجمع لما الترجيح قبل الجمع بخاطر همین ابن عباس بخاطر همین ابن عباس بین دو تا آیه جمع میبنده بین این دو تا آیه جمع بده و میگه آیه اول فمن تطوع خیر فهو خیر وان تصوم خیر لكم این در حق پیرزن و پیرمرد یعنی این آیه را خاص میکنه مثلا به اون و دیگری را عام قرار میده نه ناگرید میگیم الان مثلا در این صورت مثله از یک طرفی صحابی سلمه میگوید که این اون آیه قبلی منسوخ شده و این ناسخ شده درسته از یک طرف دیگر ابن عباس میاد جمع میبنده بین این دوتا میگه که اون چیزی که منسوخ شده در حق چیه در حق مقیم قادر که نه مریضه نه مسافره نه هم حامله هست نه هم پیرمرده نه هم پیرزنه در این حالت حق اختیار داره میخواد بگیره میخواد نگیره اینطوری ابن عباس جمع میبنده خاطر همین ابن عباس میگه میگه که دیگه مثلا زن زن حامله و مرضع که شیر بده بچهش دیگه سدی هم نداره چون خدا من گفته میخواد بگیره و میخواد نگیره بله اگر اگر اگر دیگه نس شد دیگه به اون قضیه عمل نمیشه الا بعضی حالات هست گفتم که یک صورتی خاص میشه مثل قضیه ابن عباس که من مثال زدم یک صورتی دیگه اون قضیه قبلی که منسوخ شده یک حکم خاص خودش داره یعنی در جای خاص خود مثل عایشه رضی الله در بحث نماز در سفر که میگوید نماز تشریع شده بود دو رکعت کرد. سپس چی شد تبدیل شد در حضر به چهار رکعت الا مغرب و صبح شد اشاره کرد فبقیت علی ما كانت باقی در سفر علی ما همونطور که قبلا بوده مونده درسته همونطور که از قبل بوده همونطور مونده یعنی حکمش حکم قبلیش کاملا نست نشده کاملا نست در حق مسافر همچنان همونطور باقی مونده ولی در حق حضر دیگه حرام باطل بیهودت و مرتکب چی شده مرتکب حرام شده واضح شاید نص کلی باشه شاید نص در جز باشه ثالثا فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح إن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح اگر تاریخ ندونیم ترجیح میدیم راجح عمل میکنیم و مرجوح عمل نمیکنیم مثال ذلك قالوا سلسله من مس ذكره فليتوضا دست کسی به ذکرش گره وضو بگیره و سئل عن الرجل يمس ذکر عليه الوضوء قال لا انما هو بضعه منك فيرجح الاول لانه احوط ولانه اكثر طرقا ومصححه اكثر ولانه ناقل عن الاصل ففيه زياده علم ميقى أس حذر أس إنك احتياط بطنين بکنید داس دست به وزوش باطلين و اون انما هو بضعت من دیگه اون قضیه خاصه و بهش عمل کنی بلی میشه است همونطور که امام احمد و همونطور که امام ابو حنیفه جنبی بنده میشه است که بگیم اونجا از باب شهوته من مثل ذکر و فلیتوضا از باب شهوته و اونجا انما هو بضعه من عزیز از هست تشبیه به عضو شده همونطور که انسان دست به عضوش میگیره به شهوت دست گرفتن به ذکر اگر از باب شهوت نباشه هم فرقی با گرفتن عضو نداره پس میشه جنب از بین این دو تا نفس رابعا فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح یعنی چیزی که توقف بكل مثال صحيح ما ندري قال القسم الثاني یعنی شاید مثلا از ما سوال بکنید ما خیلی چیزها بگیم متوقفیم نمیدونیم نمیدونیم نمیدونیم این دیگه ضعف علمی ماست به شریعت بر نمیگرده یعنی چون من نمیدونم دلیل بر چی بر وجود وقت نیست شیخ میگه من مثالی نمیدونم فرق گفته شیخ با گفته ما قال القسم الثاني ان يكون التعارض بين خاصين فله اربع حالات ايضا یعنی دو تا چیز خاص اولی دو تا چیز عام الان دو تا چیز خاص يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع بتونیم جمع بکنیم مثل حديث جابر مثال حديث جابر رضي الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة وحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم در حجش یک بار بیشتر حج نرفته در اون الوداع جابر میگوید نماز ظهر را در روز نحر در مکه خون. ابن عمر میگه در منا خون. حالا در کجا خون؟ در منا خون. اون یک روز که بیشتر نیست نماز ظهر هم یک بار که بیشتر نیست حالا اونجا خون اینجا خوند فيجمع بینهما بانه صلاها بمکه ولما خرج الى منا اعادها بمن فيها من الصحابه میگه مثلا جمع میشه اول در مکه خون بعد اومد اصحابش نماز نخوندن برای اصحابش هم نماز خوند خب این یک نوع جمع سختی یعنی که رسول الله صلی الله علیه و هرچه که معاذ این کارو کرد میکرد یعنی معاذ رضی الله عنه میاد پوش میمد پوش سر رسول نماز فرض رو میخوند و به فرقه نماز عشاء رو میخوند که اونها نماز نفل پشت حدیث سی مسلم صحیح میاد میمد پشت سر رسول نماز فرض میخوند میخوند و میره برای قومش نماز نافله میخوند و قومش نماز فرض این در رد احناف که میگن که این حدیث که میگن که نیت معموم با, با نیت امام یکی باشه میشه نمیشه میگن که نماز ظهر را پشت سر کسی که اسب خونه نمیشه خون ولی میگی ما میشه به دلیل حدیث معاذ نمازش نافله بود نیتش نافله معمومی نیتش چی بود نماز فرض چطور نماز خوب بله اونجا هم صورت های خوب خیلی زیاده به این یک رکعت بکنه به یک رکعت بکنه به این جماعت یک بار بکنه به اون جماعت اون یک از صورتاش اینی که رسول الله صلی یک نماز رو دو بار تکرار بکنه این صورت هست در کتاب فقه بحثش میشه ولی اون چیزی که در جمع بریم این دو حدیث امام ابن حبان در در صحیحش میگه شاید یکم بهتر باشه میگه ان حدیث ابن عمر رضی الله عنهما يحمل على اليوم الاول یعنی اینجا وقتی که حدیث اول گفت یوم النحر یوم النحر یک روز نیست به روز اول میگن یوم النحر به روز دوم یعنی روز اولی که جمره کبرا داده میشه میشه یوم النحر روز دوم هم یوم النحر ایام النحر یوم النحر یک روز نیست بلکه چند روزه چهار روز میگه که نه چهار روزه ایام النحر چهار روزه میشه میگه که هم میکنیم حدیث یوم النحر را بر یکی از روزها به حدیث جابر بر هم روز اول لا شیخ البانی میگه حدیث ابن عمر قوی تره در این باب حدیث ابن عمر قوی تره قال الثاني فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ يعني اگر نتونیم جمع ببندیم دومی که تاریخش میدونیم ناسخ قبلیه مثاله قوله تعالى يا أيها النبي ان احللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك إن أحللنا لك أزواجك بعد ايش بيجي؟ وقوله لا يحل لك اونجا میگه احللنا اینجا میگه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل, تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن انجا الزواج را مباح میکنه برای انجا الزواج را من میکنه فالثانیه ناسخه للاولى على احد الاقوال یک إيه از اقوال اینه که این دومی آیه دومی من رسول از ازدواج نسخ با توجه به تاریخ سبب تاریخ نزول این آیه إيه بعدی قال الثالث فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح اگر نتونو نسخ بکنیم با راجح هم به راجح عمل میکنیم مثال حدیث میمونه النبی صلی الله علیه و تزوجها وهو حلال میمونه خودش میگه رسول حلال بود یعنی وقتی که از احرام حلال شده فارغ شده بود با هم ازدواج کرد ولی ابن عباس چیز دیگه میگه میگه و حدیث ابن عباس النبی تزوج و محرم رسول الله محرم بود احرام پوشیده بود قال فالراجح الاول راجح حرف خود میمونه است چرا لان میمونه صاحبه القصه چون صاحب قصه است خودش به قضیه آگاه تره فهی ادرا بها داناتره ولان حدیثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه النبي صلى و هو وهو حلال قال وكنت رسول بينهما ابو رافع هم تایید میکنه که که منم پیامبر بینشون بودم و تایید میکنه حدیث میمونه ولی خب اینجا هم بازم جمع قابل جمعه امام ابن حبان کلام خوبی داره در بحث جمع بستن بین احادیث هرچند که جاهایش را تعویل بکنه مثل بیهقی امام ابن حبان منظورش میگه منظور ابن عباس ان نبی تزوجه و هو محرم ای تزوجها و هو فی الحرم از باب تجویز گفت از باب تجویز یعنی مجازن یعنی که اونجا چون اسب اینی که در حرم احرام بسته بشه چون در حرم بوده گفت تزوجه و هو محرم نه اینکه خود رسول الله صلی الله علیه و احرام بسته بود و محرم بود میگه میتونیم حمل قول ابن عباس را بر این بکنیم دیگه نگیم که این راجح و اون مرجوح حدیثی رو بخوام رد بکنیم میتونیم حدیث را براش تخریجی در نظر بگیریم یعنی وجهی از لغت عرب بر تخریجش هست قال الرابع فان لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح يعني یعنی اگر نترس ترجيح بين توقف بيقولون القسم الثالث ان يكون التعارض بین عام وخاص عام عام خاص خاص عام خاص فيخصص العام بالخاص عموم تخصيص مش مثاله قوله سوسن فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر يقدهم در دين كشت دين وقوله ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة كم ترز فانج بسا زكاة نيس فيخصص الأول بالثاني فيما سقط مقيد مش مخصص مشبه فانج بسا ولا تجب الزكاة الا فيما بلغ خمسة أوسط يعني تا بنصاب به مش ستة همون دو كيلو دیگه زكاة روش نیست یعنی اون حبوباتی قال القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه فله ثلاث حالات تعارض بين دو الناس باشه شون عامتر از دیگری باشه از وجهی به وجه دیگر حالا مثال با مثال واضح میشه مثال اول أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فالأولى خاصة في المتوفى عنها والذين يتوفون أي كسي زني شهرش به خود عدة شقده شهر ما هو و حالا اگر اون زن حامله باشه ان یضعن حملهن عامه في الحامل وغيرها اولیش والذین توفی میخواد حامله باشه میخواد حامله نباشه چه حامله چه غیر حامله چهار ماه و ده روز و ثانیه خاصه في الحامل خاصه در چی در حامل عامه في المتوفى عنها وغيرها در هر کسی که شوهرش فوت بشه لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالآية الثانية آية أول مخصص مش بآية دوم وذلك أن سبيع الأسلامية وضعت بعد وفاة زوجها بالآية وضعت يعني مثلا هيك زني شوهرش فوت بكونه فرداش زايمون بكونه ان يضعن حمله اونجا گفت چهار ماه ده روز حالا کدوم میگیریم چهار ماه ده روز میگیریم یا وضع حاملگی میگیریم به چه دلیل به دلیل و به خاطر دلیل صبعی اسلامی وضع بعد وفات زوجها بلیا فاذن لها النبي ان تتزوج دلیل اومد از شر به تخصیص آیه به آیه دوم یعنی استثناء کردن زن حامله اگر وضع کرد دیگه چهار ماه در روز دیگه هیچ وقت لازم نیست اگر شوهرش فوت بشه در حال هم بعد از وفات شوهرش زایمون بکنه میتونه همون فرداش ازدواج میکنه دیگه چهار ماه ده روز ده روز لازم نیست قال الثاني وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح اگر نتونیم جنب ببندیم در تخصيص یک عموم بيك عمل میشه مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أوليش هر کسی وارد مسجد شد در کرد نماز بخونه و فرمودی رسول صلی الله علیه و لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب بعد از صبح نماز نیست تا خورشید بیرون بیاد بعد از عصر تا خورشید غروب بکنه فالاول خاص في تحيه المسجد اولی خاص اذا دخل احدكم المسجد عام في الوقت عموم در وقت یعنی هر وقت هر وقتی اومدی وارد مسجد شدی فرقی نمیکنه صبح باشه از باشه هر وقت و ثانی خاص فی الوقت عام فی الصلاه خاص در یک وقت بین صبح و طلوع عصر و غروب عام در نماز هر نمازی یعنی چه میخواد نماز فرض چه غیر فرض چه نماز تحیه مسجد چه غیر تحیه مسجد هر نمازی نمیتونی در این وقت بخونی يشمل تحية المسجد وغيرها لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول راجح إنك عموم الدومي تخصيص میشه دليل أولي فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهية عنه يربقني من بعد الأس المدي اومدی نماز بخوني هم که رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأس نماز نافله خندان وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها حالا يك شخص بعد الأس اصر وقت و الظهر نماز ظهر نخونده میتونه بخونه بعد الأس بس پس تركي إنجو ميتوني نماز اون مفروض منهی رو بخونه بس عام نيس اون وقتی که نه شده نماز بخونی عام نیست همه رو داخل نمیکنه یک سری نمازها استثناء میشن پس نماز تحیید مسجد هم چیه استثناس قال الثالث وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيه اگر دلیل نيم البر ترجیح نبر ناس هر کدوم مجزا عمل میشه گاهی این و گاهی اون مثل ترجیع در مسئله اذان مثلا وقتی که اشهد ان لا اله الا الله گفتی میشه قبل از اشهد لا اله الا الله خودش بگه اشهد لا اله الله بعد بگه اشهد لا اله الا الله هم این ثابته هم اون ثابته همین که اشهد ان الله دو بار بگه هم چهار بار بگه دو بار سری دو بار جهری هر دو تا روایت شده هم میتونه به این عمل بکنه هم به اون هرچند که بعضی ترجیح دادن لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع إن مش دوتا ناس نجام بماني ولا النسخ ولا الترجيح كنا الناس بقولين لا ترجيح بدين نمشي لأن النصوص لا تتناقض والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله أعلم يعني نم وقتك که نمیتونه جمع بنده إن بخاطر خاطر نقص خودشه نه به خاطر نه به خاطر اینکه دلیل متناقضه به خاطر که فهم خودش کمکش نمیکنه آخرین مطلب در 5 دقیقه ترتیب بین ادله قال إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدهما من غير معارض وجب إثباته وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع وإن لم يمكن الجمع عمل بالنص إن تمت شروطه هر دلیلی از کتاب از قرآن از سنت از اجماع قیاس به جای خودش عمل میشه على حكم اتفقت الادله على حکم او انفرد احدهما حکمی اتفاق بکنن یا بر یک فردی به یک مسئله خاصی حکم بکنن معارضی هم نداشته باشه از بر عدم کردن بر همون فرعه حالا اگر تعارض شد یا جمع میبندیم یا عمل به ناسخ میکنیم یا ترجیح میدیم آخرش هم توقف قال وإن لم يمكن الناس وجب الترجیح نتونیم نسخ ببندیم شكال ميكوني ترجيح میدیم فيرجح من الكتاب والسنه يعني ترجيح ودليل الكتاب والسنه يا النص على الظاهر يا والظاهر على المؤول النص على الظاهر النص صريح قريم وغير صريح ظاهر وغير ظاهر تفسيرش ومثالش مثالش در کتاب های متول اصول فقه باید ظاهر بر معول یه چیز حکمش یه چیزی با تعبیل با مشقت ازش استنباط میشه مثل من مس ذکره توضیح با مشقت استخراج میشه ظاهر نیست معوله تعبیل کردیم ما تعبیر کردیم والمنطوق على المفهوم والمنطوق علی المفهوم مثل لا لنا حالكم العصر الا في بني قريظه منطوق نماز عصر باید در قريظه باشه این منطوق مفهوم عجله برید سریع برید که نماز عصر اونجا بخونید حالا تعارض پیدا کرد خدا میگه ان صلات کات علی المؤمنین کتابا موقوتا خدا وقت مشخص کرده حالا در وقتش بخونید یعنی منطوق حرف پیامبر رو بخونید بگیریم یا منطوق حرف خدا رو بگیریم منطوق حرف خدا وقتش مشخص منطوق حرف رسول الله صلی الله علیه و هم مشخصه عصر اونجا باشه خب عده از اصحاب مفهوم گرفتن عده هم منظور گرفتن اینجا دیگه رسول الله صلی الله علیه وسلم حب کسی نداره هرچند که اولویت با چیه اولویت با منطوقه اولویت با منطوق قال والمثبت على النافی یعنی قول مثبت مقدم بر کنه چون مثبت علم زیادی داره مثل قضیه میمونه میمونه اضافه بر ابن عباس میگه من محرم نبودم ابن عباس میگه محرم بوده نفس داره میکنه اون داره چی میکنه اثبات میکنه والناقل على الأصل على المبقی عليه، لأن مع الناقل زیادت علم یعنی یک کسی بیاد بگه این حکمش عوض شده حکمش تغییر یافته بر اون کسی که حکم اولی را میگیره حکم سابق را میگیره حکم اون ناقل مقدمه مثل قضیه کسانی که نقد کردن برای که مشروب نص شده بر اون بعض از اصحابی که اجتهاد کردن که عمر بن خطاب تنبیهشون میکنه اجتهاد کردن که میشه مهاجرین به ما قبل نسل عمل بکنن و مشروب بنوشن اینجا حق بر چیه؟ حق بر اون ناقل از اصل اونهایی که زیادی علم دارن مثل قضیه همچین متعه ابن عباس یه چیز میگه یعنی خلاف الناس حرف میزنه نمیدونه که حکم از انتقال یافته بر اون چیزی که قبل از خیبر بوده عمل میکنه ولی دیگه از صحابه میگن که چی ناس شده حکم کدوم یکیه اون کسی که ناقل از اصل اثبات میکنه و ما كانت صفات القبول فيه اكثر على ما دونه والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ وهو الذي لم يخصص يعني عامي که يعني یعنی تخصیص نشده یعنی يعني به طور عموم عمل میشه بر اون عامی که غير غیر محفوظه یعنی يعني عامی که مخصص شده هست اون عامی که شامل بر اون عامی که خاص تقدیم میشه و ما كانت صفات القبول فيه اكثر على ما دونه و ما كانت صفات القبول فيه اكثر یعنی اگر قبولیت خصوصا بحث اسناد وقتی که میشه هر چه اسناد قوی تر باشه ترجیح داده میشه بر اسنادی که چی ضعیف تره و صاحب القصه على غیر مثل قضیه میمونه صاحب قصه داناتر به اون کسی که صاحب قصه نیست و یقدم من الاجماع القطعي على الظني چه قول باشه چه فعل قطعی بر ظنی مقدمة ويقدم من القياس الجليل على الخفي صلى الله على محمد وعلى آل محمد